Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, August 2004. Luke, chapter 1. Επειδή περ πολλοί ανατάξαστε διηγήσιν περιτων των πεπληροφορημένων ημιν πραγμάτων, κατός παρέδωσαν ημίν η απαρκείς αυτόπτε και υπηρέτη γενόμενη του λόγου, έδωξε καμί, παρικολουθικότη άνωθεν πάστην ακριβώς κατεξής συγγράψε κρατήστε Θεόφιλε είναι επιγνώς περίον κατηχήθης λόγων την ασφαλείαν. Εγένετο εν τες ημέρης ροδού βασιλέος της Ιουδαίας, ιρεύς της της Ζαχαρίας, εξ εφημερίας Αβιά, και χινίαυ το εκ των τυγατερών άρων, και το όνομα αυτής Ελισάβητ. Ήσαν δε δίκαιοι αμφότεροι εναντίον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσης της εντολής και δικαιώμα του Κυρίου αμεμπτή και ουκ ειν αυτοίς κατότι ειν η Ελισάφιτ στήρα, και αμφότεροι προβεβικότες εν της ημέρης αυτών ήσαν. Εγέννητο δε εν το κυρατεύειν αυτών, εν τη τάξη της εφεμερίας αυτού εναντί του Θεού, κατά το έτος της ιερατείας, και του τιμιάσε εις ελτών εις τον ναόν του Κυρίου, και παντοπλήτος ειν του λαού προσευχόμενον έξω, τη ώρα του τιμιάματος. Όφτι δε αυτό άγγελος Κυρίου, εστός, εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του τιμιάματος, και τη Ζαχαρία ειδών, και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. Είπεν δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισηκούστη η δίηση σου, και η χινή σου Ελισάβητ γεννήσει βιώνση, και καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην και έστε χαράσι και αγαλιάσεις, και πολλοί επί τη γενέση αυτού καρίσονται, εστε μεγάς ενώπιον Κυρίου, και ίνον και σίκερα ουμι ποιοι, και πνεύματος Αγίο πληστήσετε, έτι εκκύλιας μητρός αυτού, και πολλούς των βιών Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριων των θεών αυτών. Και αυτός προελεύσετε ενώπιον αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλιά, επιστρέψει καρδίες πατερών επιτέκνα, και εν φρονήσει δικαίων, ετοιμάσι κύριο λαόν κατεσκευασμένων. Και είπεν Ζαχαρίας προς τον άγγελον, κατά τη γνώσο με τούτο, εγώ γαρ είμαι πρεσβυτής, και η χινή μου προβεβικία εν τες ημέρες αυτής. Και αποκριτής ο άγγελος είπεν αυτό, εγώ είμαι Γαβριήλ, ο παρεστικός ενώπιον του Θεού, και απεστάλιν λαλίσε πρόσε, και ευαγγελίσαστε σύ ταυτά. Και εσύ, σιωπών, και μη δυνάμενος λαλήσε ακρίης ημέρας γέννητε ταυτά, αν τον ουκ επιστεύσας της λόγης μου, ή την εσπληρωτήσονται εις τον καιρόν αυτόν. Και είναι ο λαός προσδοκών των Ζαχαριάν και εταυμαζών εν το κρονίζειν εν το ναό αυτόν. Εξελτώνται ουκ εδύνατο λαλίσε αυτοίς και επέγνωσαν ότι οπτασίαν εόρακεν εν το ναό και αυτός ειν διανεύων αυτής και διέμενεν κοφός. Και γέννητος επλίστησαν ημέρη της λειτουργίας αυτού, απίλτεν εις τον οίκον αυτού. Μετά δε ταυταστάς ημέρας συνέλαβεν Ελισάβετ, η αυτού, και περιέκριβεν αυτήν μην πέντε, λεγούσα ότι ούτως μη πεπήκεν Κύριος εν ημέρης εις επίδεν αφελήν όνειδος μου εν ανθρώπης, Ενδετομηνήτω έτο απεστάλεο άγγελος Γαβριήλ από του Θεού εις πόλιν της Γαλιλαίας, η όνομα Νασαρέτ, προς Παρθένον εμνηστευμένην το όνομα Ιωσήφ εξ οίκου Δαβίδ, και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ, και εις ελτών προς αυτήν είπεν, και έρικε χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, είδε, επί το λόγο, διαταράκτη, και dialogize το ποταπός Ιωάς Πασμοσούτος και είπεν ο άγγελος αυτή, «Μη φοβού, Μαριάμ, εύρες καρκάριν παρά το και ιδού συλλήμψιν γαστρί, και τεξιβιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, ούτως εστε μέγας και βιώσει ψίστου κλητήσετε, και δώσει αυτώ ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού, και βασιλεύσει επί τον οίκον Διακόβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού ουκ εστέ τέλος. Είπεν δε Μαριάμ προς τον αγγελόν, πώς εστέ τούτο επεί άνδρα ου γινώσκω. Και αποκριτήσω, άγγελος είπεν αυτή, πνεύμα άγιον επελεύσεται επί σε, και δύναμις υψίστου επισχιασίσι επισκιάσισι, διό και το γενόμενον άγιον πλητήσετε, Διός Θεού. Και ειδού, Ελισάβετ, η συγγενής σου, και εν ενηλυφενθειών εν κύρι αυτής, και ούτως μην εκτός εστιν αυτή τη καλούμεν μυστήρα, ότι ουκ αδυνατήσει παρά τούτοιου πανρήμα. δε Μαριάμ, ιδού, ιδούλη Κυρίου, γεννήτω μη κατά το ρήμα σου, και απίλτεν απ' αυτής ο άγγελος. Αναστάσα δε Μαριάμ, εν της ημερής ταυτής, επορεύτη εις την ορεινήν μετασπουδής εις πολλήν Ιούδα, και εις ήλτεν εις τον οίκον Ζαχαριού, και εις πάσσατο την Ελισάφιτ. Και εγένετο ως οίκουσεν τόν ασπασμόν της Μαρίας η Ελισάφιτ, εσκύρτησεν το βρέφος εν τη κοιλία αυτής, και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάφιτ, και ανεφώνησεν κραυγή μεγάλη και είπεν, «Ευλογημένη σύ εν χινεξίν, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, και πότεν μη τούτο, ή να έλθει η μήτερ του Κυρίου μου προσεμέ; εμέ. Ιδού γαρ, ως γένετο η φωνή του ασπασμού σου, εις τα ότα μου, εσκύρτησεν ή να αγαλιάσει το βρέφος εν τη κοιλία μου, και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστι τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυριού. Και είπεν Μαριάμ, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, και ηγαλλιάσεν το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, η δούγαρ από του νυν, μακαριούσιν πάση γενιέ, ότι επίσην μη μεγαλά ο δυνατός, και άγιον το όνομα αυτού, και το έλεος αυτού εις γενιάς και γενιάς της φοβούμενης αυτών. Εποίησεν κράτος εν βραχίονι αυτού, διεσκόρπισεν υπερηφάνος τη ανία καρδίας αυτών, κατήλεν την άστας από τρόνων, και ύψωσιν ταπεινούς, ποινών τας ενέπλησεν αγαθών, και πλούτουν τας εξαπέστηλεν καινούς. Αντελάβετο Ισραήλ παιδός αυτού, μνησθήναι ελέους. Καθώς ελάλησεν προς τους πατέρας ημών τω Αβραάμ και τω σπέρματι αυτού εις τον αιώνα. Έμεινεν δε Μαριάμ συναυτή ως μηναστρής και υπέστρεψεν εις τον οίκον αυτής. Τι δε Ελισάφετ επλήστη ο χρόνος του τεκίν αυτήν και γέννησεν βιών, και οίκουσαν οι περιοίκοι, και οι συγγενείς αυτής ότι εμεγαλύνεν Κύριος το έλεος αυτού μεταυτής, και συνέχερον αυτή. Και γένετο εν τη ημέρα τη ογδόη, ήλταν περιτεμήν το παιδιόν, και εκάλουν αυτό επί το ονόματι του πατρός αυτού, Ζακαριάν. Και αποκριτήσα η μήτρα αυτού είπεν, ουχή, αλλά κλητήσετε Ιωάννης, και είπαν προς αυτήν ότι, ούτις εστίν επί συγκοινίας σου ως καλύτη το ονόματι τούτο, ενένευονται το πατρί αυτού, το τι αν τέλει καλίστε αυτό. Και ετήσας πινακίδιον έγραψεν λεγόν, Ιωάννης εστίν όνομα αυτού, και εταύμασαν πάντες, ανεώκτε δε το στόμα αυτού παρακρίμα, και η γλώσσα αυτού, και ελάλη ευλογών των θεών και γίνεται επί πάντας φόβος τους περιοικούντας αυτούς, και εν όλη τη ορεινή της Ιουδαίας διελαλεί το πάντα τα ρήματα ταύτα, και το πάντες οι ακούσαντες εν τη καρδιά αυτών λέγοντες, τι άρα το παιδιόν τούτο έστε, και γαρ χείρ Κυρίου ειν μετ αυτού. Και Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού, επλήστη πνεύματος Αγίου και επροφήτευσεν λεγόν, Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ότι επισκέψατο και επίσην λύτρωσιν του λαού αυτού, και ήγηρεν κέρα σωτηρίας ημίν, εν οίκο Δαβίδ παιδός αυτού, κατός ελάλησιν διαστόματος των Αγίων ως προφητών αυτού, σωτηρίαν εξ εκτρόνιμων, και εκείρος πάντων των μισούντων ημάς, ποιήσε έλεος μετά των πατέρων ημών, και εμνηστήν διατήκης Αγίας αυτού, όρκον ον εν προς Αβραάμ τον πατέρα ημών. Του δούνε ημίν αφοβός ετρών, ριστέντας λατρεύειν αυτό, οσιότητι και δικαιοσύνη όποιον αυτού πάσης της ημέρες ημών. Και εσύ δε παιδιόν, προφήτης υψίστου κλητήσει, εν όποιον Κυρίου, ετοιμάσει οδούς αυτού, του δούνε γνώσιν σωτηρίας το λαό αυτού, εν αφέσει αμαρτίον αυτών. Deras blankna eleus theoimon enis episkepseti imas Anatoli exipsus, της εν σκότη και σκία θανάτου κατήμενης, του κατεπτύνε τους πόδας ημών εις σκοτών ειρήνης. Τότε παιδίον ήβξανε, και εκρατείου το πνεύματι, και ειν εν τες ειρήνης έως ημέρας αναδείξιος απ' του προς τον Ισραήλ.